kubwayo Anselme irambona ari mu buhinga bw'ibyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira hano makuru duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira ishyirahamwe ya turaburi urikiyemwo habunguruza abantu n'ibintu ritera akama abafise amabisi ariko arakora muri kino gihe kubahiriza amategeko yo gutwara abantu n'ibintu bikaba bimaze kwibonekeza ko bene kuzitwara basiga abantu mu nzira muri kino gihe umwimbu w'umuceri uratakara gushika ku bice bigera kuri mirongo itatu ku ijana biturutse ku ndwara zitera icyo gitegwa mu nama y'abahinga bavuye mu bihugu cumi na bitandatu bigizwe ahanini n'ibiri munsi ya sahara bamenyesheje ko nubwo biri uko imiti yo kuyituza iriho bigizwe ahanini n'ibiri muri afurika iri munsi ya sahara aho bariko barabira hamwe ibijyanye n'indwara zitera umuceri bahumurije abarimye ko ndwara nyinshi muri zo bazizi kandi zifise n'imiti hari indwara zifata umuceri kandi hariho n'iziri mu mu bihugu byose aho umuceri uri hariho indwara zigwiza kuba zihari na cyane cyane hariho izo twita usanga nko mu bice nka mirongo itatu kw'ijana vy'umwimbu w'umuceri tubibura kubera indwara urumva rero no mu Burundi zirahari kandi abashakashatsi baba abo muri iri baba abo muri izabu baba abo mu ma university atandukanye muri za kaminuza bose twarabahamagaye kugira tuje hamwe tuze turaraba ingene izo ngwara twozitorera umuti kuko nyinshi muri zo tuba tuzizi kandi tuba tuzi imiti twokoresha kugira ngo tuzikinge canke tuzivure iyo zibonetse mu mirima nibyo umwimbu muri iyi myaka y'uburimyi iheruka waragabanutse cyane mugabo ntibyavuye ku ndwara gusa ko hariho n'ibice bimwe bimwe byabwizwa kurimwa nko mu gisata SLD hari ibice bimwe bimwe byabwizwa kurimwa byigeze kutarimwa kubera amazi yabuze bariko barakora imigende y'amazi abanyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura nabo barababazwa n'ingene bamaze igihe kitari gito bataronka isukari aho badatahura ukuntu ikena kandi ihingurirwa mu gihugu abaganire na radiyo isanganiro basaba leta kureka abandi bagwiza atunga bakinjiza iva hanze kugira basubire kuronka isukari uko bayipfuza abavyeyi babo tuba dukeneye isukari ikora mu tuntu twishi kene bw'isukari ni kibazo gikomeye cyane gose araheze igihe itari gito isukari itaboneka kandi isukari nayo yari nkenerwa cyane nk'abantu b'abavyeyi uba ufise nk'umwana tureka abakuze nawe tuba dukeneye agasukari twe turashobora kwihangana mugabo umwana abuze isukari ntari bunywe ubuyi bugaragara nta kindi kintu bushure mu buyi nk'umwana atabaragira kunywa icayi cane niyo wari ugeze kunywa icayi ugasanga urabuze isukari umushiriramwo birabaje cyane umwana ariko ararira nari igisukari niyo wa mu Burundi yogira effort sinzi igituma isukari itaboneka leta yora abakumbure ko ari kubera usanga sosiyete ikora isukari ari imwe nimba arico kibazo hakaboneka izindi sosiyete nimba ibuza ikaboneka ahandi hama abanyagihugu tukaba tunezerewe ubukene isukari nuvuga ko twamaze kubika amateremusi kubera ko umwana abyutse mu gatondo yagusaba icayi ubuyi ubure baramaze kwiyakira kuko babona ntaho biri bu arabaciye ubwenge barabitahura bwa abakiri bato biragora kuko naho ukarose kijana usanga niyo woshira muri endemi y'agakombe ntikwira ntisosa ibijyanye n'ikibazo cy'isukari kabisa vuga notera kamurera niyabikunda abanyagihugu bayo iraba kugira ngo turabe ko twosubira kuza turanywa akayi ko mu gatondo byodzimba biha gitari ugatuma uvuga ati nimba ari akarobo ndakagura mugo ndagashire mu nzu kazomurushakire rwo kurondera akahirya yera twebwe nk'abene gihugu konsoma ico kiribwa c'isukari ku munsi ku munsi nibaza yuko bishoboka nimba ibiciro biduga vyoduga ariko ikaboneka bishoboka nyamitaye nabo nyene bakazana yiva hanze y'igihugu ikagwira nimba ari ubukene bwateye kubera igihe abanyagihugu tuba twaragwiriye isukari igakena igakeha bivanye n'ingene isukari ikora ku munsi ku munsi ku gihugu cyose boreka abanyamitahe bakagenda bakazana iyindi abanyagirwa tuba tugashishirwa tukaronka icyo duhembutsa abana muradutunga kuri utwo tunenge twibonekeje abo bari abanyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura bariko baravuga ingene bababazwa n'ubukene bw'isukari budahera ariko hashikiriza ivy'ubushikiranganji yarongoye bwaranguye umushikiranganji w'ubudandaji yamenyesheje ko ubukene bw'isukari bubandanya bwibonekeza butegwa n'abayikenera bagiye baragwira harimwo n'abahingura imitobe umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere agasigura ko politike ya leta ari uko Burundi butabikirimbiro ry'ibindi bidandazwa biva hanze harimwo n'isukari ku isoko hahurira umuguzi n'umudandaza Eh, ni ukuvuga ngo iyo abarondera n'abihereza ibyo bidandazwa eh, baba barongerekanye amahinguriro abikora nayo ntashobore gukora ku murindi ababyitura baba babikeneye ko mucamumva yuko bigeze ku isoko biraheza bikabura rero icyo dukora mu bushikiranganji ni uguhamagarira atunga batandukanye eh, kugira ngo dushobore kwagura ayo mahinguriro dushobore no kwagura ah, n'ayo mahinguriro ahasanzwe ashobore kwagura umwimbu asanzwe akora ah, kugira ngo ashobore gushikana ku masoko ibya bene igihugu baba bakeneye mu bushikiranganji politike dufise si yuko tuba ikirimbiro canke ducika isoko abandi baza gushoreramo ahubwo politike dufise ni yuko tugabanya ibiva hanze tukagwiza aho gutera intege abarundi ahubwo aho kugira ngo bahingure bongere bongereze umwimbu dushobore gushora ku masoko mpuzamakungu isanganiro inama isumba ingimbi Amakuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo ngo barate umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro ridasanzwe ry'ibifungurwa aho batari bwigere babona nk'ibiharage birimira biduga gushika ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri ivyo bita Kirundo ivyo bita Kinure bikaja ku bihumbi bibiri n'amajana atanu vyahora hagati y'igihumbi n'amajana atandatu n'igihumbi n'amajana indwi ibisa n'umuhondo bita jaune vyo bikaba bigeze waraduze ku mafaranga ibihumbi bitatu ku kilo n'umuceri nawo nyene waraduze ku rugero rutari bwaboneke n'inkuru tubaza Abraham Safari Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo bavuga ko iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ribateye ubwoba kuko bimwe bimwe bigeze ku giciro kitari bwigire kiboneka aha batanga uburorero bw'ibiharage bo nyene birimira bita Kirundo aho bigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri ku kiro mu gihe mu yindi myaka bitahora birenza aha abanyagihugu ba kirundo baranidoga ko abadandaza nabo nyine batuma biduga ibiciro kuko iyo byeze baca babigurira abarimyi bakabipakiza imiduga bakabitwara mu zindi ntara canke ahandi batazi si ibyo gusa byaduze ikiro cy'umuceri urimwa mu ntara ya kirundo bita buryo uburyohe ugurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu wahora ugurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri cyangwa ibihumbi bibiri n'amajana atatu waduze nk'uko abawudandaza babivuga naho nyene ngo imiduga mito mito bita probox niyo yirirwa irayipakira iwutwara ahandi ibituma uca uduga igiciro abanyagihugu bemeza ko nubwo mu yindi myaka abarangura bahora barangura byaba ibiharage cyangwa umuceri ngo ntabwo bari bwigere babona ibiciro biduga ku rugero babona uyu munsi bemeza bemeza ko ahanini biba byaturutse ku ibura no ku iduzwa ry'ibitoro kuko ibintu byose byaciye biduzwa ibiciro basaba leta ko iyo bafasha igashinga ibiciro ntarengwa ku bifungurwa byose hamwe atamuntu azohora yigenera igiciro ciwe mu kirundo Abraham Safari kuri radio isanganiro urakoze safari tuve mu kirundo tugaruke hano mu gisagara cya bujumbura aho imodokari zunguruza abantu zitari ko zirakora muri kino gihe kubera ubukene bw'igitoro cya mazutu ngo zigera kuri kubice bice mirongo itandatu ku nk'uko ivugwa na Charles ntirampe umunyamabanga nshingwabikorwa akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe atarabu ni mu gihe bimaze kwibonekeza ko bamwe mu bafise amabisi yunguruza abantu muri kino gihe batabashikana aho bategerezwa gushika bavyitwaza Charles ntirampe bagasaba bagendesha amabisi kubahiriza amategeko mu kwirinda gufatigwa ibihano murabizi neza yuko mu gihe bimeze uko ariko hakorera imiduga mikeyi e, muri icyo gihe imiduga mikeyi abantu ari benshi e, bica biba nka bya bindi by'uko bya raro de la domande niho niyumvira yuko abashoferi benshi baca bashaka e, kumbure mukiza kugira Eh, akorere aho wowe yiyumvira yuko adashobora eh, guhomba cyane eh, nayo ubundi iyo ibitaro bibonetse bihari twiyumvira neza yuko atangorana n'imwe kugira abantu bashobore kwiyunguruza ariko muri uno mwanya iby'uko hariho abashoferi kumbure baba babikora uko byose biva kuri izo ngorane z'ibitoro kubera ko badashobora kuronka ibitoro bikwiye ababironse bakeya mu nzira izi cyangwa izindi nabo bagaca bashaka kwikorera uko babyumva yaronse ibitoro iriko irakora ibandanye ikora yisunze amategeko eh, kuko byo kudashikana abantu aho bajya ibyo kubarihisha amafaranga y'umurengera ibyo byose birahanwa n'amategeko iho ibihanwa n'amategeko mu gitabo eh, cyo kirya code de la circulation routière kirya gitabo cyamuyemo amategeko yo mu ibarabara imbere hariho n'ibindi bihanwa na code penal nicyo gituma bariko barakora baronse ibyo bitoro bikeya bagerageza bagakora bisunze amategeko kugira ntibazi bahanwe n'ayo mategeko mejeje kubabwira buraca bugacana ayandi mu nkino imigwi umunani ni ihiganwa kabiri mu mahiganwa biri yo gutambuka tunganywa ku mwaka mu ishyirahamwe ry'inkino zo gutambuka mu burundi urukino rwo gutambuka bita marshe mu rurimi rw'igifaransa rwatanguye kuva kera mu Burundi rukinwa hatisunzwe amategeko muri ico gihe rukaba rwakinwa ku bwishi n'abageze mu zabukuru batagishoboye gukina izindi nkino ni nisiguro itangwa na Colonel Joseph Ntunguka arongoye ishirahamwe ry'inkino zo gutambuka mu Burundi urukino rwo gutambuka rwatanguye kera bagitangura rwatanguye n'abantu bake barabantu bakuze babona atazindi nkino baba bagishoboye kugira bace bagatereka dutangure rero tugire ibintu byo gutambuka turazi ko nabyo bifasha mu nyuma urwo rukino ngo rwagiye rubatera imbere gushika naho havuye akavuka ishyirahamwe rihurikiyemo inkino zo gutambuka mu nyuma n'abandi baca baja barazira ko guhera mu myaka y'ibihumbi bibiri nuko byagiye birakurikirana gushikaho mbere mu nyuma twavuye tugira n'ishyirahamwe rihuza iyo migwi y'abatambuka icyo twita federation ubu rero tukaba tugeze ku ntambwe yindi atari ibyo byo gutambuka gusa uwo aramutswa ishyirahamwe ry'inkino zo gutambuka mu Burundi avuga ko imbere yo gutangura gutunganya amahiganwa ya mbere kubabanje gutunganya amategeko no kuyigisha abajejwe kuyakurikiza ubwa mbere twabanje gutunganya amategeko kuko cari ikintu gishasha ngaha mu Burundi tugaca twigisha abajeje kuyakurikiza abo oye bajejwe kuyubahiriza no vuga ni nk'abaru bitwe nk'abahagarikizi n'abamenyereza tugaca twigisha rero nabo baza muri ayo mahiganwa bakamenya icyo barekuriwe gukora kuko uri mu higanwa ntutambuka co kimwe no yatambuka ibisanzwe gihe c'ihiganwa abahiganwa bashirwa mu migwi hisunzwe imyaka yabo hamwe n'igitsina cyabo nk'uko Colonel Ntunguka abandanya abishikiriza ingene bahiganwa bamwe bose bahiganwa bivanye ku myaka yabo bivanye ku gitsina cabo bakagira ibirometero bagira bimwe n'ivyo mugabo urumva umwe wese ahiganwa n'uwo bangana twanka yuko hava haza nk'umuntu akiri muto w'imyaka mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu uje gusanga ariko ahiganwa n'umuntu w'imyaka mirongo itanu vyo ugasanga ahoro ariko amera nk'uwiyahura bagakurikiranwa batanganya imyaka abo bahiganwa bakaba bava mu migwi umunani iva mu gihugu cyose ariko ngo iyo migwi irashobora kongereka umwanya n'umwanya biturutse nuko abantu benshi bariko barijukira ugo rukino federation yacu rimwo imigwi umunani nandi maklub ariko arasaba kwinjira haba amahiganwa abiri ukutamenya amategeko agenga urukino rwo gutambuka niyo ntambamyi nyamukuru ikunze kwibonekeza mu gihe cy'amahiganwa abantu bari bamenye kwitambukira bisanzwe ubajanye mu mahiganwa amategeko aciye amufata ugasanga ntibaramenyera kubyakira kwakira neza ko yahanywe kubera yarenze amateka yakoze ibyamateka atari kure ariko bivuga umuhini mushasha utera amababa kugira urukino rwo gutambuka rutera imbere mu Burundi uwo arongoye ishyirahamwe ry'inkino zo gutambuka asaba leta ko yo bafata mu mugongo mu mahiganwa atandukanye batunganya abakunzi b'inkino nabo Colonel Ntunguka Joseph abasaba kwitaho urukino rwo gutambuka ngo kuko rufasha abarukina kugira amagara meza urakoze jean marie vianney ngenda kumana amakuru twabategure kuri uno mutagane hano duciye tuyasozerera mu buhinga bw'ibyuma hari anselme irambona mu kanya tubatumirira gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru vyo mu karere makuru yo mu karere mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye abanyagihugu bo mu karere ka Mutindwa mu gisagara cya Nairobi bahitamo gupfa bajya bukibarabara ha kwemera guhohoterwa n'abagizi ba nabi ku kiraro co hejuru vyandikwa n'ikinyamakuru The Nairobian abo banyagihugu basigura ko amasanganya abera muri ako gace mwibarabara rya Outring ari menshi ku bwabo ngwindwi zibiri ntizishobora kurengana atasanganya rihabereye mu ntango z'indwi yarayiheze umuntu umwe yarahagongewe ariko agerageza kujabukira muri quartier buruburu ico kinyamakuru congera koko atamisi myinshi yariheze hagongewe umuyabaga yariko yerekeza mu gisagara hagati n'imodoka yunguruza abantu yari ku muvuduko urenze anahasiga ubuzima ku bw'ico kinyamakuru iryo barabara ngo ni rimwe mu yabera ko amasanganya ahitana abantu benshi Nairobi n'ay'akarere ka mutindwa n'agace kari hagati y'ahitwa Donholm na Feda ngo niho hamaze gupfira abantu benshi nk'uko bibandanya byandikwa na Dinayirobian Jared Matara umwe mu bakoresha iryo barabara amenyesha ko abagenda n'amaguru batinya guca ku kiraro cyo hejuru kubw'umutekano muke ukirangwa ko na rijya matara habonesha gifise iyo bwije ishiringi ry'Ubuganda ryarataye agaciro kuva mu ndwi heze tubisoma mu kinyamakuru New Vision cha Uganda hari mu nama y'ubudandaji aho inzego zibijejwe zariko zirabira hamwe ibijyanye n'agaciro k'iryo shiringi hari ku munsi wa gatanu abadandaza babona ko ari kubera ubukene bugu buguma bwigaragaza bw'amahera y'agaciro idolari abanyamitahe bakaguma bifuza ko iryo rigabanura ibiciro mu ntumbero yo guha guhangana n'idolari amakuru yo mu karere Diomi Ndongala yatsinzwe mu matora asaba ko amatora yofutwa koko yaranzwe n'ibiturire byandikwa n'ikinyamakuru Actualité CD cyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo uwarongoye umugambwe wo kwishira no kwizana kw'abakirisu Democratie Chrétienne DC yatsinzwe mu matora y'uburongozi bw'intara ya Congo yo hagati Congo Centrale asigura ko amatora yibwe kuko yaranzwe n'ibiturire muri rusangi avuga ko abashingamateka bo mu ntara bahawe amafaranga na bamwe mu bitoza ibyavuye mu matora vyerekana ko Diom Dongara atajwi na rimwe yaronse mu gihe Gubandu na Ngundiyaza Bayokisa baronse amajwi icumi icumi umwe baja kudadanurwa n'amatora agira kabiri yo kuri uyu wa mbere ikinyamakuru mu Tanzania cyo mu gihugu ca Tanzania kivuga ku burongozi bw'akarere ka Ileje bwabu babujije abavyeyi kujana abana babo mu bubare mu gihe akarere kahitwa Songwe kariko gashira mu ngira umugambi ubandanya wo kugwanya ikura nabi ku bana byamenyeshejwe ko muri ako karere ka Ileje abavyeyi ari intambamyi kuri uyo mugambi kuko banywesha abana babo inzoga batitayeho ingaruka zazo ku magara yabo iyo ngingo yafashwe na Ana Gidaria arongoye ako karere kuwandwirusa mu mwaka afatiye ku ntambamye zishikira abanyagihugu bo ku mitumbi zitandukanye yo muri ako karere yakiriye n'izo yatoreye inyishu aha niho harangiriye amakuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere mwashikirijwe na Omen Duwayo ari kumwe na Oda